kasama mo. Tanduay, world's number one rum. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. Sunday light. Say yes to feeling alive. 100 calories alright. Yes to drinking, like yes to feeling alive. say yes my best I'm home But yes and get out of your zone so light Yes, when it's time Say yes to the night But like when it's bright Get into the light, light Drink responsibly. Yes, you can get into the light life. Enjoy Sunbig Light with a barcada at your favorite bars and restaurant bars now. Drink responsibly. Ang Jim's Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kapi Pwerteng lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Na'y twin pack na karoon Nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Ang twin pack na siguradong Inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Na'y twin pack Coffee Mix. Mga gyms, available na ang ating Gyms Twin Pack. Gyms 3 plus 1 with Korean dancing. O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Gabon Herbal Capsule. Inom o Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before kamukaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Uh, ako na si Martin Pabli. Nagpasalamat kong dako aning Gabon Herbal Capsule kay katong giubok ko mao na akong gigamit makawala gyud sa atong ubog inon karon nya kini nga to ang gamon herbal oil mo ang gamit panghaplas magabi makawala gyud pamaon nya nindot po ni siya kanang insect kay maghaplas ka ni dili gyud ulan og lamok og nagpasalamat kun dako aning gabon herbal oil o gabon herbal capsule ang gabon herbal capsule o gabon herbal oil o gabon coffee mix inyong mapalit sa tanang parmasi Visayas ug Mindanao ang original nga gabon herbal oil botelya ang gisudlan para sa mga malayo nang narating o papunta pa lang Heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's number one rum. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. Alam ba ninyo ang Rion 12 ang pinakamalaking producer ng bigas sa buong Mindanao? Ang kabuang produksyon ng Soxogen ay 1.34 million metric tons noong 2018 ayon sa Philippine Statistics Authority. Nagtala naman ng 3.85 metric tons per hectare ang reyon bilang average harvest sa kaparehong taon. Patuloy naman ang ating pamalaan sa pagbibigay ng mga dekalidad na binhi, makinaryang pansakahan at suportang pinansyal sa mga magpapalay upang patuloy ang pagtaas ng produksyon. Ang impormasyong ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture 12. ba naman tong bigas na binili mo? Ang daling mapanis! Ay nako, ewan ko nga mahal. Imported nga to eh. Ah, kaya pala, local rice ang bilhin mo. Yung tatak, John Carlo Rice Mill. At sa tuwing bibili tayo, malaki ang maitutulong natin sa mga farmers. Ah, ganun ba? Sige, sige. Para hindi naman masayang yung pera natin kakabili sa hindi pala quality na bigas. Kaya yan tuloy. Madali palang mapanis. Yun! Ito yun! Ang sarap talaga ng kanin natin kasi tatak John Carlo Rice Mill. Oo nga, mahal! At dito, safe tayo. Dahil 100% wala itong preservatives. Tingnan mo yung anak anak natin, sarap na sarap sa bigas ng John Carlo Rice Meal.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 Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Gabon Herbal Capsule. Inom o Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before ka mukaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Ako si Mark, sakit akong hawak. Ako iinuman og Gabon Herbal Capsule og aplasan sa Gabon Herbal Oil. Nawala ang sakit sa akong hawak. Nagainom pod ko sa Gabon Coffee Mix. Dami tayo sa paminaw. Salamat sa Gabon Herbal Products. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi Visayas o Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil butilya ang gisudlan. MHS delivers. Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARMM. Tuwing araw ng Webes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa DXMS Radyo Bida. Para sa mga malayo ng narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's number one rum. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. Anamena Vasquez ni OFW teacher sa Middle East. Ikaya ang kakapoy, dilar, kahago ug kainit para suportahan akong pamilya. Ang MX3 low sodium, cholesterol at fat free. Tamang pagkaon ug ehersisyo mas nigaan akong pamati sa trabaho bisan pag pausab-usab ang panahon. Para sa akoa, ang MX3 murag tubig, mao nga importante siya sa akoa. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sunday Cloud. 100 calories alright Yes to drinking like yes to feeling like Say yes, lumabas I'm home My yes and get out of your zone Heavy, feeling, so light. Drink responsibly. Yes, you can get into the light life. Enjoy Sunbig Light with a Barkada at your favorite bars and resto-bars now. Drink responsibly. Abangan ang pinakabago at pinalakas na programa na tumatalakay sa sitwasyon sa Mindanao. Dito, ating hihimayin at bibigyang aksyon ang mga isyong pangkapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Magsisimula sa ikaapat ng Setyembre, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang sa DXMS Radyo Bida, Cotabato City, 882. Aksyon! Alerto! Para sa mga malayo ng narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's number one rock Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay tanduay. Drink responsibly. Sun, big Say yes to feeling alive. 100 calories, alright. Yes to drinking light. Yes to feeling light. Say yes, lumabas na ng home. Mag yes and get out of your zone. Drink responsibly. Yes, you can get into the light life. Enjoy Sunbig Light with a barcada at your favorite bars and resto bars now. Drink responsibly. Ang Jim's Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kapi Pwerting lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Na'y twin pack na karoon Nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix na siguradong inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Night Twin Pack ng Jim's Coffee Mix Mga ka james available na ang ating Gyms Twin Pack Gyms 3 plus 1 with Korean dancing O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack Twin Pack Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan Gabon Herbal Capsule. Inom o Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before kamukaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Uh, ako na si Martin Pabli. Nagpasalamat kung dako aning Gabon Herbal Capsule kay katong giubok ko mao ni gigamit makawala gyud sa atong ubog inon. Kini nga to ang Gabon Herbal Oil. Mao ni gamit panghaplas magabi makawala gyud pamaol. Nya nindot pa ni siya karang insikripilan kay maghaplas ka ni dili gyud ulan og lamok og nagpasalamat kung dako aning Gabon Herbal Oil o Gabon Herbal herbal capsule. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil butilya ang gisudlan. Ano ba naman tong bigas na binili mo? Ang daling mapanis. Ay nako, ewan ko nga mahal. Imported nga to eh. Ah, kaya pala, local rice ang bilhin mo. Yung tatak, John Carlo Rice Mill. At sa tuwing bibili tayo, malaki ang maitutulong natin sa mga farmers. Ah, ganun ba? Sige, sige. Para hindi naman masayang yung pera natin kakabili sa hindi pala quality na bigas. Kaya yan tuloy. Madali palang mapanis. Yun! Ito yun! Ang sarap talaga ng kanin natin kasi tatak John Carlo Rice Mill. Oo nga, mahal! At dito, safe tayo. Dahil 100% wala itong preservatives. Tingnan mo yung anak natin, sarap na sarap sa bigas ng John Carlo Rice Meal. Mmm! Namit! Nanay! Extra rice, please! John Carlo Rice Meal is located at Sitio Morales, Barangay Centrala, Sorala, South Cotabato.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 Nag-jogging, walking ko, healthy food kag MX3 years na food. Sa akon, ang MX3 daw smile sang mga bata. Ara dugang kalipay adlaw-adlaw. Mahalagang paalala, ang MX capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Gabon Herbal Capsule. Inom og Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before kamo kaon. Atong paminawon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Ako si Mart, sakit akong hawak. Ako giinuman og Gabon Herbal Capsule og aplasan sa Gabon Herbal Oil. Nawala ang sakit sa akong hawak. Nagainom pod ko sa Gabon Coffee Mix. Dami tayo sa paminaw. Salamat sa Gabon Herbal Products. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas o Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang gisudlan. MHS delivers. Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng DARMM tuwing araw ng Webes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa DXMS Radyo Bida. Para sa mga malayo ng narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's number one rum. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay tanduay. Drink responsibly. Anime Navasquez ni OFW teacher sa Middle East. Ikaya ang kakapoy, dilar, kahago ug kainit para suportahan akong pamilya. Ang MX3 low sodium, cholesterol at fat free. Tamang pagkaon ug ehersisyo mas nigaan akong pamati sa trabaho bisan pag pausab-usab ang panahon. Para sa akoa, ang MX3 murag tubig. Mao nga importante siya sa akoa. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Bida 882 Kaibigan totoo Bida karito rito Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation Bida ka rito Bida karito ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito makinig, makilahok, makiisa sa palatuntunang Alerto Bangsamoro, isang oras na talakayan, pag-aaral, pagsusuri at analisis sa sitwasyon sa Mindanao, pagsusulong ng Mindanao Peace Process, pagbibigay boses sa usapin ng kapayapaan at iba pang mga impormasyon. Alerto, Alerto Bangsamoro, hangad dito na maging instrumento at tulay upang makamit ang kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Alerto, Bangsamoro, mapapakinggan pakinggan araw-araw, lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lang sa DXMS, Radyo Pida, Cotabato City, 882. Alerto Bangsamoro Oras natin mga ka-alerto, alas 8.03 ng umaga. Magandang umaga, mapia mapita. Assalamualaikum, maayong buntag. Maki-alerto sa mga balita at mga pangyayari sa Bangsamoro. Bangsamoro maging updated sa mga umuusbong at nagpapatuloy na issue. Mga datos at pagsusuri, pag-uusapan natin dito yan. Dito lang sa Alerto Bangsamon. At sa ngalan po ni Alerto Maula Cuesta, ako ang inyong makakasama muli ngayong umaga. Ako si Alerto Dean Tapiral. At ako naman po si Alerto Rufa Mokalid. Mhm. At ngayon o ay araw nga at huling araw ng Agosto uh, ah, 31 no ngayong Webes at kamusta naman ang iyong hmm. umaga diyan partner Rufa? Mm-hmm. Maaliwalas ang panahon no dito sa lungsod at sana magpatuloy ito no partner din kasi ganin ganun din o ganito rin kahapon no parang maalinsangan talaga din yung panahon. Mahirap din kasi no yung biglang umuulan no pero syempre mahirap din alam natin yung epekto no pag sobrang init naman or masyadong maalinsangan no yung panahon so sana no ay uh, maging maayos or wag masyadong magpainit no magbabad sa init ng araw pero syempre binabati natin yung mga ka-alerto natin no na talagang no choice no minsan sa buhay partner din kundi magpabilad no sa araw kasi yung iba mga construction worker, mabuhay yung mga construction worker natin diyan no yung mga uh, pedicab driver, kumusta po kayo diyan no yung mga uh, traffic enforcers natin talagang uh, busy-busy yan sila no sa mga lansangan para lang makapaglingkod uh, or makapagserbisyo no so mabuhay po kayong lahat. And ikaw naman, no, partner din, kumusta ang iyong uh, Thursday morning na tayo ngayon, no? Sobrang bilis ng mga araw. Hmm, maaraw man o maulan, no? Talagang yung ibang ating mga kababayan tuloy pa rin ang trabaho at dito naman sa Metro Manila ay eh, maulan ang panahon. At hmm. kagabi pa nga ng at actually hapon pa kahapon no, eh maulan na ang panahon dito sa Metro Manila dahil uh, sa habagat at pagyo na uh, nasa bahaging hilaga ng ating bansa, no? At inaasahan na isa pang bagyo ang papasok no sa Philippine Area of Responsibility at uh, tatawagin itong HANA hmm. pagpasok ng part. Kung na- namomroblema pa ang mga taga-hilagang Luzon uh, at gitnang bahagi ng Luzon sa ta- Super Typhoon Goring, eh ito nga, no, may bagong bagyo na naman hmm. ang papasok pero Uh, ito ay uh, namataan no, doon din sa hilagang bahagi ng uh, Luzon at pero in-expect no na ito ay makakaapekto sa southwest monsoon o ang hanging habagat simula ngayong araw ng Webes. Hmm. Kaya talagang maulan na at malamig no dito sa Metro Manila Partner Rupa. At kung sakasakali na magpapatuloy ito, eh magdadala ito ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Bisaya sa mga